mwamaze kubyumva abakunzi namwe banywanyi b'ikiganiro gicucikirije ni wa mwanya wanyu umwanya radiyo isanganiro yabahariye kugira mushobore kwakura mushikirize icyo cyose mufise ico muvuga ku makuru atandukanye radiyo isanganiro yagiye irabashikiriza aho ni mu kirungo ntuvuga cyo kuva mu mpera z'indwi irangiye gushika uno munsi turi turarangiza iyindi ndwi ni ka rero mwakura aho muherereye hose tukabasaba gutandukanya kino kiganiro n'ikiganiro ayiwanyu havugwa make harimwe mudushikiriza amakuru yabereye aho muherereye tutashoboye kumenya twebwe muri gicucikirije rero ni kwa kuni nyene bisabwa ko umuntu yakura akidondora izina n'aho aherereye akagira icyo ku nkuru zitandukanye mu bisata bitandukanye twagiye turabashikiriza ko kuri radiyo y'isanganiro mu ruganda rw'amakuru nk'uko mubimenyereye indwi iza guhera tubuze amakuru mu bisata nka byose haba muri politike mu mutekano mu bijyanye n'ubutungane mu gateka kazina muntu mu bijyanye n'intwaro mu bijyanye n'imibano mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi mu bijyanye n'ibidukikije mu bijyanye n'imigenderanire n'ibindi bihugu eka n'ibindi n'ibindi nimero yo ni za zindi nyine turaza kuza turazibibutsa mu buhinga bw'ibyuma muraza kwakigwa na inosa bibona imana obane nkuru akaba ari jewe tuza kuganira reka tongere tubahe ikaze uko biri kose tuzokwamana kuko turi bamwe twese ingeso yo kwinubana uw'agaciro agateka akazina muntu hama twige kwihanganirana umuntu kubahana ntihagire uwukumikwa kubera ubwoko bwiwe mureke yitagadure afatikanye n'abandi mukuru mu buzima oh, oh. tuze dupfundikwe n'ikiyago dusangira kabisi n'agahinda hagiye isanganiro rero mwumvise ko ikiganiro ari eh, gicucikirije nomero mwakura konti za zindi nyene mirongo itandatu nako mirongo indwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu uyu muhora wa ekonetele ukaba unariko eh, ubuhinga bwa whatsapp mukaba ushobora guhamagara mufise mm, imihora myiza connection nziza Akaba n'uwundi muhora wa mirongo na rimwe, ubusa mirongo mirongo na gatatu, itatu na gatatu, hakaba na Smart ni mirongo na 75 amajana 983 amajana gatatu, muri telefone naho zisanzwe zo mu nzu canke zo hasi ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo indwi na gatanu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri hari uwo banyeretse yamaze gushaka umurongo alo alo turiko turabumva muturabire mu buhinga bw'ivyuma canke sinzi ko ari umunyanyi atari hafi y'akaradiyo canke telefone yiwe uwundi alo mhm. ko baragerageza kwakura bataronka umurongo ariko imirongo yose iruguruye ku bwanyu radiyo isanganiro alo alo mwiriwe

radio isanganiro ya kuye, alo alo alo Zabu ndabumva mkuma magana Erika Mkayongozi. ninde tuvu gana? Erika Mkayongozi. inde Erika Mkayongozi munara ya Ruigi. hakagira isobanuro mu makura alo alo alo urumva tumagana na Eric mu Kayongozi mu ntara ya Ruyigi alo akayaga n'ikiyaga imibande yose ni intungamahagara waba ubonye rimwe agenda atamacumu uba yaramwumvise radiyo isanganiro kariya akabazo kari mu buhinga bw'ibyuma reka turabe ko ubu bishobora ko tuyaga alo mwiriwe ubu ni sawa amahoro neza amahoro mm, ndetse tuvugana yitwa rishari rishari ni amahoro yego ni amahoro uh, aherereye hehe rishari buterere muri komine eh, ntahangwa buterere bwa bujumbura yego mhm, duka ku ijambo nashaka gushyikiriza mhm. amakuru yaciye ngaho ku munsi wa mbere mhm. ku bijyanye n'abamotari basanzwe bakorera igitega amagire bari bambaye bavuze yuko mhm. oberi bikira barondera ibafata cyane kubera ngo yoba yinjiye atadedi wanyu yibuka yuko nanjye ku munsi wa mbere muri ayiwanyu havugwa amagi muri nakuye mbaza ibintu natwe ko biraba ngahe bujumbura mhm. aho bisuka mbere twebwe tugafatwa cyane mhm. bakatujyana ku biro by'uburongozi busanzwe badutwara amotabu aha muba mufashwe na bande muba hmm? mufashwe na bande tuba dufatwa n'abo bitwa abasekirite motari ni abanyagihugu b'abasekirite bashobora gukoreshwa mu bwo buryo nyine baba bakoreshwa n'amashyirahamwe ya motabu mhm. ariko rero nawe nabajije ati bararaba neza yuko ibyo bintu atabusuma birimo mhm. mbega ndakubaza rishari rishari yego yuko mutegereza kugura amajire mashasha ariko twebwe igihe badukoresha inama zijyanye n'ayo mhm. baratubwiye yuko tugiye kugura amajire mashasha ariko tuvuze ngo tubaze ibibazo mhm. nta n'umwe yemerewe kubaza ni kuvuga ni muhabwa itegeko ariko ntimufite uburenganzira bwo kuba byatibiriza mhm. rero nari navuze ati ibyo bintu n'urumva noneho n'amatazi y'amavuta kuba na obeyeri yabonye yuko ari ibintu biri kubica mu manyanga mhm. nanjye shaka kubaza rero mhm. nk'uko byakiye ku iradiyo nyine turabumva duka ku ijambo nk'uko byaciye ku iradiyo ahubwo ntibabandanye babigira cyane babibaze babyinjiremo rwose i bujumbura ijire ibihumbi mirongo ibiri mhm. turagira minimumu y'imoto zoba zikorera ngaha mu gisagara zirenga ibihumbi bibiri twasanze mhm. bigwa mu mafaranga ufashe ku moto ibihumbi bibiri gusa mugabo zikorera mu gisagara zirarenga twasanze mhm. zigwa mu miliyoni amajana ane imoto ibihumbi bibiri kumva ayo mafaranga hamwe yoba arikajya mu mufuko w'umuntu ariko mbega hashara wewe urafite ishyirahamwe rimwe by'abamotari yego ni amotabu none ntibabasiguriye neza igituma imva n'imvano y'ibyo bintu mu mezi makuru nta busiguzi bigeze buhaba ni ibintu bipfa gusukuka nyine kandi ntushobora kuzanga ntushobora kuva mbega imva yatumye bahindura eh, mwari musanze mufise amajire amajire dusanzwe dufise ayari eh? ahari ubwa mbere yaraheze barabiheba birabamo akajagari baratinda barabiheba mm. ubu rero bari bagabanyije ikibazo rero hmm. je ndavuga ati leta abantu ntiyasamarire wumva nk'izo miliyoni amajana ane hamwe ziba ziriko zija mu mufuko w'umuntu biba mhm. biteye isoni cyane biba biteye mhm. isoni dufuma twumva basi ariko ajya muri leta uko amahera aja muri leta yo afasha umunyagihugu hmm. mugabo kaja mu mufuko w'umuntu murakoze richard ego icyo kintu rero ndavuga ati aho bashirabe cyane n'igihumura bakikeyo beyere vraiment ibikurikirane cyane kuko tuzigura ku nguvu hmm. utayiguze moto yawe ikigenda ibyo biro by'ishyirahamwe ya motabu ikagumaho hmm. hanyuma ikamaraho iminsi mpaka uguze iyo gihe hmm. igura amafaranga ibihumbi mirongo ibiri mirongo ibiri yego ubu rero uzura nimba mukunda gutembera ubu nta n'umwe usanga atayambaye mhm. rero twaze gute ku ngufu nukurinda bidukurikiranire cyane kuko ukuvuga ko abatarazigurana ubu abatarazigurana ubu muvuga ko bafite ikibazo bishaka tunuba abatarazigura bafite ikibazo abataragura izo jire n'ubu rero barabasabwa ku ngufu ko bazigura ubutaragura igihe no kuvuga abagikinzatinza ntibaba baragwana ko nk'umunsi umwe kugira ngo bate bamenya hmm. bate bamutwara kuri ibyo bintu reka tugushimire rishaka yego rero kumbure bazobanza batanga yego murafite amashirahamwe bazobandanya batanga umuco ndetse n'urwego bero bavuze turazi yuko nabo bama bafite ico bashikiriza ku kintu babazwa yaba murakoze muje mu baturage murakoze yari Richard eh, asanzwe ari mu bagendesha moto abo bunguruza abantu ku mamoto avuga ikibazo kijanye n'amajile mashasha ategetse kugura wagutse n'abandi misozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara radiyo isanganiro alo alo mwiriwe mwiriwe neza ninde tuvugana ni desire nkaba ndi hano mu gisagara cya bujumbura desire ni amahoro yego ni amahoro ni mu iye aha muri aziyatike tuga ku ijambo bagomba tubabaze mbega ku makuru tugeze kumva yo kugurura imitaka mhm. mbega nk'abantu badafise uburyo bwo kurara muri ayo mahoteli bizogenda gute kugira babe boshika mu gihugu cy'ubururu mhm. alo desire ngira mhm. desire amaze kugenda ubu bari kuravugangira ibijyanye no kugurura imipaka bifatanye na shakiza cya kovide cumi n'icyenda ngira amahano imico umuco wabwira atangwa mu nshinganje bujejwe amagara y'abantu yuko uzoza apfuye hanze azorara mu buraro muri hoteli yifuza ariko hakaba hari ingingo kugira azomara ya minsi yagenewe kugira barapimwa ko atamagara yajenjeranye mu gihugu ubundi ku murongo alo alo ah, agahugu igihugu gifashe by'isanganiro hari undi ari ku murongo alo yagize mwiriwe mahoro meza yego ninde tuvugana tuvugana na butoyi itoma amahoro ah, butoyi amahoro neza mu mu karungu mu kirungu mu kirungu nyabitsinda kirungu nyabitsinda mu ruyigi mhm. yego n'amahoro eh, n'amahoro mhm. nagomba kuvuga kujya nk'uruyijya mugore uwo mu rumonge yacitse si umugabo wiwe ijya nkuru twebwe uko twayakiriye cyangwa uko twayiyumviriye ko ni ukuvuga turimo tuyumvira igihano cy'umuntu yishyuye uwundi mhm. kandi akaba yarugize n'impaka ujya mu munyero w'imyaka mirongo ibiri kabisa ni mutoya mhm. nawe ujya bw'uko ubona iyo bamaze icya kane cy'umunyororo ngo iyo bigenjeje neza babatezurira mhm. by'ukuri jeni yumvira none hamwe bamuteze yamaze nk'icya kane cy'umunyoro akataha mu miryango yiciye umuntu yamubona gute mhm. jeni umva umenga ubutungane bwari bukwiye kuzobira bakabisa abantu bisha umuntu n'impaka kandi itonga rikamwagira ahanwe bikomeye apana byo kuvuga ngo imyaka mirongo ibiri ku muntu yishyuye umuntu kabisa kuko iyo myaka mirongo ibiri ntinahera hagize igihinduka usanga ngo ibigongwe ngo iki gutezerwa ibyo bintu kabisa twebwe uko tubyumva yari akwiye igihano kimubereye hmm. ngaruka kabisa muti mwebwe yari akwiye gufungwa imyaka yose uwo guhera yongerewe hmm. butoyi ni ukuvuga icambere cy'uwarumvise ko uwo munyororo yaciriwe w'imyaka mirongo ibiri utagabanywa ntazoronka eh. ibyo bintu by'uko ngo raheze icakane ngo acare kugwa ntazogabanywa icakabiri oh. naco eh. mu guca imanza naho n'ibyo waba wakoze icyaha abacamanza baraca ijya n'ino ibyo basigurira bakabona yuko igihano runaka atari cukwiriye naho kumbura abantu bivanye n'ibyiyumviro canke n'agashavu babona ati wowe warakwiye igihano kinini ariko sentare <laughs> yurabona haba hari abantu babushitse abagabo n'abafasini babushitse batatu baca hamwe bagasoma amategeko bagaca ijya n'ino uko icyaha cyagenze bafashijwe n'umushikirizamanza ingene yatohoje bakavuga ati uyu muntu igihano kimubereye ni ariko kitabuza yuko haba no kunguruza agashavu koko ndyazi bene bene umuntu wo bakitse ni aba abakorera basinzi ko nabita abakorera amabi barashobora kunguruza imiryango ibona yuko yarenganijwe barashobora kunguruza bakaja mu yindi sentare y'iyungururizo sentare isubiramo imanza kuko ubu urubanza ruracari muri sentare y'igihugu ya Rumonge niho rwaciriwe Mm. Eh, murazi ko ushobora kunguruza n'inshuro zibiri mu gihe cyacu mu mategeko birarekuwe ariko rero murumva yuko abagabo nabo bahohoterwa kabisa eh, oh ibyo byo guhohoterwa eh. birijya n'ino hose si ku gitsina kimwe kamera yo niyo nkuru kwira ijoro ryiza wese mbwira radio isanganiro kiganiro ni egira icucikirije Allo Allo Hmm turi ko turakumva Nyuma twibuka iyo twavuye basesa muyose barace mu Burundi bwa nyaburunga bakosha nabi twishira mu kaga tubuta mu manga twisambulira ko tutari ntungwa twiyambika izina ribi mu makungu hagisanira hari undi mhm, mugabanye akaradiyo mhm, twongere tubibutse ko bakura agabanya volume y'akaradiyo akajya kure yako kugira ibirere ntibice bimera nabi kandi dushobore kumumva neza n'abari kubakurikira hajya isanganiro bashobore kumumva neza nta turenge n'iridutandukanya twame dubatanye mu nda kayize kabi tukibagire kazoza keza katubakire haranira amahoro radiyo isanganiro hari undi ari ku murongo amahoro alo Halo ko turumvikana neza baturabire muhanga bw'ibyuma ko ari birere cyane ikindi kitagenda neza bitwame turangwa n'imbabazi ukubahana no kwihanganiranira ukuri kutumurikire twubake igihugu ikinyoma dukomeze umubano mwiza dusangira akabisi n'agahiye twibanire nk'abavukana dusangire byose nk'abavuka radio isanganiro hari ubundi yakuye Hello Hello eh, Ni Matias Mucanguzo Matias Mucanguzo Yego Doga kwijambo Ekewe ari kibazo nagize Mm ariko so manya wibibazo ngira urazi ko ari manya kugira cucikirije Eh ngira cyikirije nyene Mhm Eh zija sabune zabora kujana n'itanu Ariko iyo nkuru nawe twashikirije izo sabune ga Matias Eh Ukuravuga isabune za Eh Eh Eh, kuba bari babishyize ku none mugabo uwacu babishyira ku majana abiri ngira wo kwegera aho uherereye urazi ko ari ingingo yavuye ku rwego rukuriye izindi mu gihugu eh. vuga igiciro cy'izo sabune ngira wo kwegera urafite intwaro ngaho hafi yawe urafise abajejwe kuzubahiriza eh. babaza igituma icyo giciro kitariko kirubahirizwa yego mugana aho umuhita umutuvugira koko hmm, uri muri komine yawe Eh, kumenya cyavuze nyine hmm. hmm. ni kuva ryari zasubiye kuduzwa yewe ukwezi kuraheze hmm. ntimubaze abadandaza babegereye abadandaza ah, iyo tubabajije bashobora tubwira yuko nabo bazira nka zizindi murakoze kazi tereza amaso inyuma twibuke iyo twavuye basesa nk'uyose barace mu burundi bwa nyaburunga batwosha nabi twishyira mu kaga tubuta mu manga twaramaranye turi bene mugabo umwe twisamburira ko tutari ntungwa twiyambikiza Alo miriwe twahagiye isanganiro ubundi ku murongo alo alo mwiriwe na mahoro alo tuvugana nande alo alo alo twe turabumva n'amahoro alo uyu muntu sinzi ko ari ikibazo cy'ubuhinga asubira kwakura turi ku isaha n'iminota mirongo ibiri n'itandatu yemwe kukidufuza erega turi bene mugabo umwe turakenyeye koko twihamenyo y'abatwenzi ewe umutwenzi urakitse nidukubita agatima mbembero radiyo isaniro hari undi yakuye alo alo mwiriwe ninde tuvugana ninde tuvugana ubundi ku murongo alo mwiriwe ninde tuvugana nitwa clement yobara ndayiziga clement yobara ndayiziga kerema ryobara kerema ndayiziga bashe okay kerema ndayiziga namahoro ndabahoro cyane ndabara mukije eh muherere he mu gisagara cya Bujumbura mm, quartier ni muri quartier kibenga aya mm. masaha duga kwijambo mhm. nashaka kuvuga ku makuru ya kingaho yo ego igihe twibuka icyungo yacu kwikukira ego ego cyo nashaka kuvuga rero mhm si nicyo mvuze rimwe nicyo maze kuvuga kenshi kuri radiyo isangane yego eh, ni ikumirwa ry'ubwoko bukomokamwo umuganura dushobora kwa gasore ryiki nari mvuze nti ni ikumirwa ry'ubwoko mhm. bukomoka ko umuganura dushobora kwa gasore mhm. aho ushatse kuvuga mhm. ubwoko bw'abaganwa ubwoko bw'abaganwa ah, bwarakumiriwe muri iki gihugu kandi cyane Eh, cyane rwose ku buryo ubona yuko hari n'intumbero yo kuwuhanagura mu mitwe y'abantu mhm. ugiye kuraba muri kahise k'igihugu mhm. nta n'umwe akikiranya kandi nta n'umwe abihakana yuko ubwoko bw'abaganwa bwariho mhm. nta n'umwe ahakana ko ubwoko bw'abaganwa buriho n'uyu munsi ariko babihindurira iyo arusha umugerageje gusigura kerema mugasigura mwerekana ubu byo muvuga kuri bijyanye n'uyu munsi mukuru w'incungu wabaye ku munsi wa kabiri uti ubwo bwoko bwakumiriwe gute kubera hari abandi bavuga ati ubwo bwoko ntibubaha ahubwo ti yari amabanga yari fonction atari fonction naho akaba ari eh, abava mu nda y'ingoma eh, ababivuga uko mhm. n'abafite iyindi ntumbero mhm. nibaza mu biganiro bimaze no guca kuri radiyo isanganira mhm. ni uko ngira ngo nta telefone ndi aho negereye ndibuka ikiganiro kigeze kuba ah, cyari kiremeshejwe n'umwigisha muri kaminuza yitwa ah, elias senamba icyo kiganiro ndibuka ko cyabereye igitega cyari ki bari kubavuga ku bya kahise k'igihugu yego yego karaciye kuri radiyo isangano y'amakuru ya kinga yego ndabona ko n'akarero kamwe ngomba ndakubwire muri bwinshi buba buhari mm-hmm. mm-hmm. ah, porofeseri sentamba aravuga ariko aravuga yavuga ati muri kahise k'igihugu mm-hmm. mu bintu byateye injyane mu gihugu cy'u Burundi ni uko ababirigi bamaze gushyika mu gihugu cy'u Burundi bagombye gukunda wakaza abaganwa n'abatutsi bakabashyira mu mashuri meza akaba aribo biga abandi nabo bakabashyira mu mashuri nuvuga sinzi ko nuvuga ibyita mabi mhm. babategurira kuba mu ntwara mhm. icyo ni kimwe ndakubwiye muri byinshi byoba bihari muri kahise k'igihugu byerekana yuko ubwoko bw'abaganwa buhari mhm. karatsinda mu madisikuru y'igihugu no muri kahise k'igihugu ibyo abaganwa byakuweho na micombero niwe yabikuyeho kuko yari amaze gukura intwaro ya cyane mhm. kandi yari abaza mu bantu agerageza kubafuta mu mitwe y'abarundi reka kerema ibyo bintu byose bitandukanya abantu ubwoko n'ibiki mwumva ari byo umuntu yoshimikira ko imyaka yose gusumbya uko kumva uri umurundi gusumbya ko uri muri ubwo bwoko buca nk'uburiya turagomba ko tuba abarundi twese hmm. none kwitwa abahutu hakagomba n'abagomba uti rero clema uno munsi clema uno munsi abona iki kibereye kubwiwe ikibereye ni nimba abarundi turi bamwe mhm. ikumirwa rya bamwe mhm. mu kiganiro cyabaye cyarimwo umuvugizi w'umukuru w'igihugu mhm. nibaza n'icyo kiganiro ca nyuma umuvugizi w'umukuru w'igihugu barishyuye ibibazo by'abenegihugu ku butegetsi burangiye bw'umukuru w'igihugu nyakwigendera nkono nziza mhm. icyo kibazo ndarakimubajije mhm. ikibazo yanyishyuye ni nk'icyo unyishyuye yuko bavuga yuko yari amabanga mhm. ariko barabizi neza barazi ibiganiro byabereye mu nama nshingamateka intambara yabaye mu nama nshingamateka mu bihumbi bibiri na kane bariko baremeza ibwirizwa shingiro bavuga ati ubu bwoko kubera iki mubukuramwo intambara yabaye mu nama nshingamateka impapuro zirahari amakete yandikiwe leta y'u Burundi arahari amakete yandikiwe abahuza arahari mwebwe mwifuza yuko ati uko mwibwirizwa shingiro hari ubwoko butatu buti mwifuza yuko ahubwo nubwo abaganwa bwoba eh, bwoshigwamwo abaganwa bagiriwe ni ikumirwa mm-hmm. abaganwa bakiriwe tudashyizwemo ni bukungu n'ubu mm-hmm. twitwa abarundi mm-hmm. umwe wese adandaza umutwe adandaza icyo ashoboye murakoze cyane kirema murakoze ku ntererano yanyu murakoze murakoze kirema agarutse ku kibazo kijyanye n'amoko mu burundi ati kubera iki haguma hari ubwoko butatu abatutsi abahutu abatwa ati ubwo abaganwa bwarakumiriwe ariko ngira ibyo ni kahise kakure gushika n'uno munsi bifite imizi miremire Aje isanganiro kiganiro ni gira ico ushikirije ni saa 2:30 ni 3 hari uwundi yakuye no. mwiriwe Ndi Matias Agarutse eh? Usongore Matias Agarutse Usongore Mhm nashaka kuvuga ku kibazo cy'umugore yatemye umugabo kwere Murumonge Eh mhm. ya jijya myaka bamuhaye nini cyo kwe mwe mubona hariya kwingahe kabisa yari akwiye imyaka nka mirongo itatu cyangwa iduka erega imyaka ntipfa gucibwa uko hariho ibyo amategeko ategekanya matiyasi yego <laughs> amategeko nayo yavuze urumva nta uvugurutse iyo myaka uri bakwiye kuyimuha kabisa kuko yarengetse mhm. murakoze ku cyiyumviro cyanyu murakoze matiyasi kuri iyi nkuru y'umukenyezi yishakereye umugabo sinzi ko navuga ko bari babanye kuko amakuru ava mu rumongo avuga ko yari uwundi wo ku ruhande ubundi ku murongo wa rumu mwiriwe kabura leopold mhm. yuko isabune bururu igugwa ijana na mirongo itanu eh, uno munsi ho rigeze riri kuri abiri n'itanu ntituzi rero yuko yoba harabaye kuyivuguruza cyangwa sinzi ko yoba oya oya oya uwabivuze ntiyivuguruje ahubwo mwebwe muca muraba aho muherereye imvo iriko iratuma ico giciro cashinzwe cashinzwe kitobahirizwa ate nkuno munsi nabonye ndi mu isoko yo muri Ruyigi aharaha ibinyaruganda nayibajije ngo n'amajana atatu mhm urumva nk'isoko binyuranye n'ijambo nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yaduhaye agahumure keza none urumva abacuruzi basinze ko badafitanye amasezerano na leta n'icyo twagomba kuvuga tugira amahoro murakoze cyane mhm. kumbure ababijejwe ko barabyumva isabuni byaravuzwe birasubirwamo yuko igurwa ijana mirongo itanu kuvuga abajeje intwara aho muherereye abo bene igihugu umujeje wo gutunganyiriza mu bibafashemo hagiyeho isanganiro ubundi ku murongo mwaramutse neza mwiriwe eh, ngenda ku mwana dede ni rugendo eh, ni amahoro ni amahoro duka ku ijambo ikibazo cy'ibisabune nyine rugendo ni amabotike ategereye barangura bakure usanga bagurisha amajana abiri kubera bace baharurayo baranguye ko usanga bari barahomba murumva barenza kwayo amafaranga kubwira ntibahombe eh. aho uherereye i bugendano bayigurisha amajana abiri Mhm. yagiye ati aha aherereye bagenda naho ni majana abiri mwumvise ko imusonga atari majana atatu ahandi majana abiri mirongo itanu kumbure bo bisiguza neza bakumva igituma ah, aba yongeweko by'isaniro wundi ku murongo alo alo ntituri ko turumvikana radiyo y'isaniro yamaze kugenda noneka ku mutima igihugu cyacu kigeze ahatembaye mwe mbega gishaka igana he nagerageje kuririmba amahoro ndarira none ngira nsabe hari ubwo nibaza ko ndiko ndarota iyo mbonye ibiba umunsi hajya oh, oh, oh, isaniro undi yakuye alo alo miriwe miriwe ni amahoro amahoro cyane urashobora kuzimya iradiyo ego mhm. nire tuvugana siniremera ngaha mu kayogoro siniremera ngaha uterekeye ikibazo cy'isabuni umubyeyi wacu twemereye kayogoro ka makamba eh, cy'isabuni mhm. tuga ku ijambo kuva ngaha twebwe kweri isabune zaraje muga turabyibona mugabo baduca amajana abiri n'itanu kandi tuyarishe ntitwemererwa kure kandi twari twararose yuko ari ijana jana n'itanu sinzi mm. impamvu henshi nuko biba kandi mbere ziri ubwoko bubiri hariho ntoya n'ibindi niniya intoya niba agomba ngo ature amajana abiri iyo niniya nayo ni itanu mm. ntimurabaza abadandaza igituma ba kuko mubise ko wari wavuze ati zigumye kuri iryo jana n'itanu twohomba ati nico gituma usanga hamwe hamwe bongeye ko iryo mirongo itanu canke iryo jana bashikira babwira ko ibi muganga ntibatwemereye adupanye yo kuruhuka nyene murakoze yego radio isanganiro kiganiro ni igiricishikirije ni saha zibiri n'iminota mirongo ine ubundi ku murongo mwiriwe mwiriwe tuko mhm. turumvika radio isanganiro amahoro tuvugana nande Mhm, tukaba turakumva neza duga kwijoro mhm, duga kwijambo regisi nashaka mvuge kuri iki cy'isabuni za korona ikigiye korona isabuni mhm, ya bururu yego ni ukuri basigaye bazigurisha atatu kandi umukuru w'igihugu arashyizwe ko ari ijana n'itanu hanyuma ugiye mu masoko na za ngingo zo baraziheze aho usanze amazi nta gasabuni kahaba mhm. tukaba tubatatu umenga bivana ni kuri ayo masabune maduka ko mu misiri abantu barakaraba mhm. rero nagomba nsabe n'ababijeje bongere bahize baze barakaraba kuko irya ndwara ntahirajya mm. abatware bose igihe cyose barahimiriza kugira ngo turabe iyo gabanuka muri iki murakoze murakoze regisi ku kamo kawe regisi ari musongati twaracumuye ku mana yo mu ijuru twarasheshe amaraso ubundi ku murongo kitugiriye hajyaho igisangiro hari undi yakuye alo mwiriwe mwiriwe neza ninde tuvugana mvugana eh, na damiyano muri komine gisuru none ndemeka damiyano tugakwija umutumba w'igakangaga mhm. tugakwija ndashaka gushikiriza kuri iki cy'uyu mugore yishe umugabo wiwe mhm. ni ukuri imana igihano cyo gupfa ahubwo leta yokigarukana niko mubibona niko mubibona yego purema kuko none gufata umuntu nkawe ukica kweri mhm. mbona amenyo asha leta irabiraba n'ukuri kw'imana mm. yego umuti wawe w'umunyororo ntukwiriye umunyororo ku bwanyu ntukwiriye ndamye hmm, ngira ntariko aranyumva ko wewe ngo abana ko igihano cyo kwica gikwiye gusubira mu mategeko y'u Burundi yibuke ko cakuweho mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda aho kugira kigaruke ni ibindi biganiro ni gucamo n'amashinga amateka niko abibona wewe hajyaho isanganiro ikiganiro n'igihe gicucikirije mwiriwe mwiriwe ninde tuvugana mugisha umutumba ninde mugisha imutumba wa karuzi yego duha ku ijambo uvuga yagomba mu gihugu cy'ukuca cy'ujya mugore w'umurimo wanjye leta yoraba ikaguza ibindi bihano kubera ujya mugore kubera yarenze amategeko cyane kuba ndabona abagore bahava b'inkumbi bivanye n'abagabo babo n'abandi baca bigira ku bakozi nabi kubera iryo mugore riga yarakoze amakosa cyane riga nta muntu afite ikintu cyo kwihanira kiretse gusa ubutungane icyo uvuze nicyo mm-hmm. mhm. murakoze yego mhm. ajya isaniro ubundi ku murongo amahoro amahoro neza Emmanuel Mukayanza Emmanuel Mukayanza eh, mu migege migege ni komine yi eh, mu migege muri zone kabe mu ntara ya Kayanza uwo mugore yishwa umugore we kasa cuma se ibintu byiza gose birakwiye guhagarara ibiki uwo damu yishwa umugabo we yo mu yego eh, cy'ucyakwi yiki si byiza rwose kabisa birakwiye guhagarara leta bikaza ukwemerera ukwezi ifata ingingo kabisa uko bikwiye yego yaraciriwe igihano yego sawa murakoze nijoro nyinshi murakoze cyane emanuel aho hmm. radiyo isanganiro hari uwundi yakuye alo alo hmm, umuntu ari arumva iradiyo gusa alo alo alo alo mwiriwe alo ajye isaniro ubundi arakuye alo alo mwiriwe alo mwiriwe ni amahoro alo alo by'isaniro hari undi yakuye alo alo mhm. ntiriko turumvikana neza alo n'abariko barakura turiko turumvikana n'abariko barakura sinzi ko ari ibirere tukaba dukisigaje umwanya wo kwakira nk'abandi nka batatu kugira tuce turangiza na kino kiganiro urahagira isanganiro ubundi ku murongo mwiriwe alo alo mwiriwe icyo ushikirije kumbure hari bariko barakora bigaca bicika sinzi ko ari ikibazo kijyanye n'imihora canke ubundi uhinga mu mwanya muto usigaranye hogirwa uronka amahirwe yo kuronka umurongo two kwakira umwe canke babiri atari uko mu kanya turaca turangiza kino kiganiro kuko isaha zitatu murazi ko muza guca mukurikira amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi radio y'isanganiro undi ku murongo alo mwiriwe Emmanuel Muramvya Emmanuel Imuramvya Eya n'umwe Alo Alo Mhm Emmanuel yagumye kirakitsa kwakora ariko byanse ko tumvikana Radio isanganiro kiganiro nigirije Halo. Halo miriwe. Mm, Mbaye. Na amahoro ninde tuvugana? Bosco. Bosco uherereye he? Amagaze sinko Tuba ku ah, Rehe gifataho kiri imenyesha mhm. Kuri ibi by'ibiciro nicyo nagomba ashikirize. Ibiciro by'iki? Ikibazo cy'isima ni ikibazo kigoye cyane. Mhm. Uko kuri naho yose uyonka bigoranye. Mhm. akazi kawe ntigahagarare wemera gutanga ayo bakubariye mhm. ukaba utubahiriye cya giciro mhm. hari nk'iyo nacyo mbona ni icy'isukari mhm. cyo kiracagoye reka tugume kwisima isima icyo ubona kibuze kugira ibiciro bikurikizwa n'igiki ngo bipfira hejuru ah, hejuru uvuze ni hehe hejuru ni hehe hejuru kuba bayiranguza hejuru ni kuri bayiranguza canke bayirangura azotanga mm, yo babwiye kugira ngo akazi bosco ni kuvuze ku bayirangura canke ku bayiranguza ku bayiranguza ni buseko mhm. kuko dushishikariye nacyo nyine kiracagoranye kuko hamwe hamwe iracari hejuru mhm. ku ibere y'ibihumbi ijana na mirongo ibiri mhm. hanyuma kucudandaza bibiri n'atanu birapanze inzu biha n'umukozi ariko sosumi yabaharuriye umwe wese yaza kunguka cyo kimwe na buseko ni ukuvuga iyo yabonetse baravuga yuko atamvura n'imibihari yo kuremereza abanyagihugu baduza ibiciro kumbura n'ikibazo mu gisobananya baca ijya n'ino kugira bamenye nabo nyine iyo bituruka reka ikiganiro gicucikirije tukirangirize hano cuno munsi tunashimira Richard ari mu buterere euh, Desire quartier asiatique Butoyitoma mu kirungu nyabitsinda hariya mu ruigi Mathias mu cankuzo Clement Ndaiziga ni mu kibenga Kabura Leopold ni musongati muri Rutana Jordan Ngendakumana wibugendana igitega siniremera ari uh, nawe nyine mu rutana regisi nawe nyine mu rutana damiye ari mu gisuru ca ruyigi mugisha ari mutumba emmanuel Mukayanza na bosco waranga icyo kiganiro atavuze aho aherereye reka nongere nshimire inosa imbwa bw'ibyuma hari n'abandi bakuye biranka kumbure n'ibirere cyangwa ubundi buhinga baze bakure kandi ku munsi wa gatanu w'indwiza hakiri kare ni gace isaha zibiri ubwo niyo ntundi turaganira muri kino kiganiro twongere duhanisanguke ku wundi munsi muri kino kiganiro ariko mukibuka ko ku minsi ya mbere naho hari n'ikindi kiganiro ayiwanyu havugwa amakihoho mukamenya ko mwakura ahubwo ari mwebwe mutubwira ibyabereye aho muherereye mu makaritiye ku mitumba mu misozi mu ducimbiri ku mazone mu makomine mu ntara ibyo tutashoboye kumenya kuko murazi ko murabera amaradiyo ibimenyeshamakuru amaso n'amatwi aho muherereye kuko ibimenyesha amakuru navyo ntibiheza ngo bishike hose mugira ijoro ryiza mm, murarahajyana gira ico ushikirije gira ico navyo ni ego gira ico ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro gira ico ushikirije isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe Burindwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota gira ico ushikirije gira ico ushikirije